Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji raidījums parunāsim par un kopā ar mani priesteri Jāni ir Andārs Ignāts, GLS Latvija uh, komandas biedrs vai vadītājs vai vadītājs. kā? Vadītājs. Vēl jo, vēl jo patīkamāk un jaukāk. Jā, un šodien šajā raidījumā tad arī uzzināsim, kas tad tas tāds GLS Latvija vispār ir un ko tur dara un tā tālāk. Uzreiz gribu teikt, tas ir par līderību, par vadību, par ietekmēšanas eh, mākslu, uh, kas, es domāju, ir gana nozīmīgi ikvienam cilvēkam. Tā kā klausieties, pieslēdzaties, klausieties un, protams, uzdodiet arī savus jautājumus vai varbūt tās pat uh, padalīties ar savām pieredzēm uh, par šīm tematikām, par kurām arī runāsim. Kā parasti telefonu numuri nav mainījušies, uh, īziņām divi, 66 77 272, bet zvaniem studijā 67 969 131. Sveicināti! Sveiks, Jānis, sveiki, klausītāji. Ļoti jauki un ļoti patīkami, ka varēja atnākt ar īsu uh, uh, ziņu par to, ka varētu, bet tā doma ir kāpēc? Tāpēc, kad jau pavisam drīz novembrī ir paredzēta konference, uh, un gribas arī, lai, lai tad uzzina par šo konferenci, un, un lai cilvēki zina, kad ir arī uh, šādi, šādas tematikas vai šādas problemātikas tiek risināts arī nu, ar kristīgā veidā ja tā varētu teikt, bet varbūt tās visu pēc kārtas. Kas vispirmām kārtām, kas ir GLS Latvija? GLS Latvija patiesībā ir vide konferences formātā, kur cilvēki, kuri vēlās ietekmēt ar dažādiem vadības instrumentiem, kuri tie, tur tātad tiek gan ekipēti, aprīkoti vadītāji, gan arī iedvesmoti. Ja, tā kā gan instrumentu formātā, gan arī tādā tīri motivācijas ziņā iedod uh, tādu gan emocionālu, gan arī konstruktīvu tādu iemeslu, kāpēc, kāpēc vajadzētu turpināt eh, mācīties, lai varētu efektīvāk vadīt. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo es domāju, ka mēs visi, mēs visi ietekmējam. Man arī tu ietekmē, un galvenais, kad gribam vai negribam, mēs ietekmējam. Ne? Jo mēs esam radīti kā sociālas būtnes, mēs vienmēr esam radīti attiecībām. Uh, Un mēs gribam vai negribam, mēs vienmēr ietekmējam kaut vai tikai ar savu piemēru, ar savu runu, ne, ar, saviem, ar, saviem, ar saviem lēmumiem. Es domāju, ka it īpaši tie, kas ir tēvi, viņi saprot, ka agrāk vai vēlāk mēs ieraugam, ka gan mūsu darbība, gan mūsu darb, bezdarbība ietekmē bērnus, un tas pats viss attiecās arī uz jebkuru citu sfēru, kur mēs esam, gan ir tīpaši draudzē, sabiedrībā, darbā, uh, starp draugiem. Nu, un tad arī gribas precizēt, eh, vai, vai šī, šī GLS konference, kas notiks novembrī 7., 8., 8., 9. 8. 9. Par to mēs vēl beigās mm. painformēsim, lai visi zinām un atceras, bet eh, <laughs> jautājums ir tāds, tas ir par vispārīgu tādu ietekmēšanu vai tomēr par to, ko mēs bieži vien dzirdam līdeši. Mums vajadzīgi ir līderi, kuri ir spējīgi vadīt un ietekmēt sabiedrību. Nevis vienkārši tādā uh, ģimeniskā formātā, bet, eh, bet kur ir vadītāji, kuriem ir uzticēts uzdevums vadīt un līdz ar to arī ietekmēt. Jā, patiesībā tas otrais, ko tu saki, tas ir tieši par līderību, par va spēju vadīt. Uh, vadīt tas nozīmē, ka tev ir misija, aicinājums, vai ne, un tu konstruktīvi uz to ej, un tu saproti, kas tev jāpiemācās klāt, lai tu līdz tam tiktu tieši tā. Un kā ir? Interesanti, ka GLS jau vispār radās uh, draudzē. Uh, Willow Creek draudzē, Aha. kas ir Amerikā. Un, uh, ja, ja mēs skatāmies šodien, tas ir izaudis jau uh, patiesībā par ļoti milzīgu organizāciju. Ja, tad šo, šo, šobrīd šīs GLS konferences notiek 135 valstīs. Ja, teiksim, vakar es uh, sekoju līdzi, uh, ka notika šī, šī, šāda pati GLS konference Kenijā, Nairobi. Uh, ja, tad Nigērijā, Indijā, Austrālijā, ja, rītdien Brazīlijā notiks Gvinējā un Beninā. Ja, tā kā tas, un, un ļoti, ļoti, es biju Čikāgā tikko, augustā uz šo konferenci, kas notiek tā kā klātienē, un tad no turienes šīs lekcijas tad iziet pa šīm 135 valstīm, un tur klātesoši bija 7300 cilvēki, un apmēram uh, tie, kas skatījās attālināt, bija 70 tūkstoši, ieskaitot dažādi cietumi, dažādi bērnami, dažādas skolas, dažādi uzņēmumi. Tā kā es domāju, ka tas ir diezgan iespaidīga eh, līderības piemērs, eh, kā tas tiek, eh, kā, kā tiek izplatīt šī. šī. Tātad tas ir kaut kas, kas ir atvērts principā ikvienam cilvēkam, kam interesē šī tematika, ja? līderība, vadīšana, ietekmēšana. Bet vienlaikus ir arī kristīga saknē, tā klausos, ja jau draudzē. Jā, kopumā, Kāds tur sakars ir ar kopumā, tā? tas arī ir vairāk domāts uh, garīgiem līderiem. Ja, un arī mēs, ja godīgi redzam, ka gan vīriešiem, gan uh, kristīgiem līderiem ir vajadzīgi instrumenti, kā efektīvāk vadīt. Un tāpēc arī mēs GLS Latvijā sapratām, ka šis instruments ir ļoti svarīgs Latvijai viņu uh, ne tikai paturēt, bet arī attīstīt. Uh, dēļ tā, ka tas ir kristīgs instruments eh, vadi, eh, apmācīt vadītājs. Un, un, un saka tieši garīgos uh, eh, līderus vadītājs, tas ir priesteris, mācītājs, bīskapus vai, Jā, vai kas, tieši tā, kas tieši, tieši ir? tā, viņus un arī viņu komandas, jo, tas, jo mēs jau saprotam, ka mēs jau darbojamies komandā, un uh, es domāju, ka gudri dara tie, kas ņem sevi līdzi un savu komandu un iet kopā mācīties, un vēl jau vairāk, ja viņi to dara regulāri. Nav bijuši nekad pārmetumi, paga, paga, ja jau baznīcā, tad tur jau dievs visu vada, kādā sakarā vēl kaut kādas līderības apmācības, ietekmēšanas apmācības, vai nav pārmetums par to, ka, nu, ka tikai manipulācijas nenotiek? Nu, ziniet, kā tā tik, tik uzskatāmi, bet paldies, ka tu tik tā ļoti, ļoti tieši šo jautājumu uzdod. Patiesībā mēs, kā arī kristieši, esam aicināti vienmēr mācīties – arī, ja mēs skatāmies par plānošanu, arī pilns salmanu pamācībām, man ir par to, cik, cik ir svarīgi uzņemt gudrību un to praktiski lietot Un bieži vien mēs redzam, ka Salmana pamācībās arī runā par to, kā mēs uh, plūcam augļus tieši cilvēku starpā šos augļus. Tāpēc uh, tie pārmetumi īsti, nu, mēs tā ļoti neesam saskārušies, tāpēc, ka mhm. pirmkārt, man liekas, ka šis atbrīvojušais moments ir tas, ka šīs GLS ir sācies un vēl joprojām turpinās tieši no Willow Creek draudas uh, Amerikā. Un, manuprāt, tas brieduma pakāp ir tajā, ka viņi arī prot uh, veidot attiecības arī uh, varbūt ar netik kristīgiem šiem runātājiem, bet arī, arī tas arī parāda, kā man patīk redzēt, kā šie līderi saka, tas arī parāda mūsu pazemību, ka mēs arī varam mācīties arī no viņiem. Un tā ir tā vide, kur mēs varam kopā sanākt un kopā mācīties un tas arī kalpo kā evanģelizācijas instruments. Nu, un tad ir jautājums, jā, paldies par atbildi, un es, to, tā, es tā domāju, ka tas ir varbūt tas arī no manas pieredzes, vienkārši dažreiz traudzēs mēdz būt arī tādas grupas. Ne, es nedomāju, ka tur ir kāda pretruna, es patiesībā pat gribu būt arī viens no tiem, kas saka nekādā gadījumā, ja jūs mūs šobrīd dzird, dzirdat, izmantojiet šo iespēju, lai dotos un mācītos, apmācītos šajās visās lietās, jo tas tiešām ir būtiski. Bet, bet, bet jautājums, kāda, kāda uh, ietekmēšana, par kādu ietekmēšanu mēs runājam tādā gadījumā, par kādu līderību, vadīšanu mēs vispār runājam, ko tas nozīmē patiesībā šajā gadījumā? Un it īpaši, ja tas ir tieši kristīgajā uh, kontekstā mm. domāts. Yeah. Ļoti labs jautājums, ļoti praktisks jautājums. Uh, es domāju, ka mēs uh, visi kristieši saprotam, ka mūsu mērķis ir būt šeit, pārstāvēt debesu valstību ne, un zvejot cilvēkus dievgodam, dievvalstībai. Ne, lai cilvēki iepazīst Kristu un būtu par ietekmi šeit, turpināt izplatīt viņu valstību. Es domāju, ka šis mērķis visiem ir kristiešiem vienāds. Piekrīt. Piekrīt, jā, jā. Un līdz ar to līderība ir daži. Um, es ticu, ka mēs katrs esam unikāli radīts ar savu specifisku aicinājumu. Lai mēs šo specifisku aicinājumu varētu uh, kā, izveikt, mums ir jāmācās klāt kaut kādas lietas, ko, ko mēs neesam iemācījušies. Nu, mums nav tādas spējas pie dzimšanas, vai ne? Nu, jā, mēs, dabiski nav jā, vienmēr. mums ir kaut kas jāpiemācās klāt. Un uh, tad es teiktu tā, ietekmēšana jau nu, mēs, kā jau sākumā minēju, mēs tāpat ietekmējam. Bet vienkārši ir pāris instrumenti, kurus, ar kuriem mēs, piemēram, viens no ietekmēšanas veidiem, kas man ļoti ir palīdzējis manā dzīvē, ir spēja uzdot jautājumus. Vienkārši liekas, nu kas tur tāds īpašs, vai ne? nekas jau tur tāds nav. Bet tas man ir palīdzējis pirmkārt manā ģimenē, ar maniem bērniem, manā biznesā, visur, kur es eju, šī prasme man ir iemācījusi. Vēl man ir iemācījis uh, klausīties, aktīvi klausīšanās. Ja? Uh, dažādi šādi instrumenti, ja? kas, kas man palīdz, uh, tā, tieši tāpat, piemēram, tēma par mērķiem. Kāds ir mans dzīves mērķis? Kas es esmu? No kurienes es nāku? Uz kurien? Dažādi šādi, uh, šādi temati, uh, kur ir jāpiemācās, ma, lai pašam būtu skaidrs. Ja? Un arī, piemēram, kā deliģēt, Ko nozīmē deliģēt uzdevumu kādam citam? Kā iedvesmot par kaut kādu kopēju mērķi? Ja? Kā veidot komandas? Lai mēs būtu efektīvāki šajā darbā. Un es domāju, ka ja mēs uztvertu vairāk un vairāk debesu valstības eh, tādu, eh, es teiktu tā, kolonizēšanu, ja, šeit virs zemes, eh, saprastu, ka, ka mazliet arī mazliet militārāk vai kaut ko no uzņēmuma darbības viedokļa, es domāju, ka mēs būtu daudz efektīvāki un daudz, nu, daudz vairāk mums būtu tā ietekme. Bet mērķis ir debesu valstība, es tā klausos, ja? vai, vai kas tur īsti bija? Jā, nu tātad patiesībā viss tas pats, ah, nu nekas jau ne, no, nekāda nobīde no tādas pamatkristētības jau tur nav. Ja? Ah, es domāju, ka ir jāsaprot, ka tas ir instruments, ah, ka, protams, ka mēs evanģelizējam paši, vai ne? mēs evanģelizējam uz ielas, mēs evanģelizējam draudzēs, uh, Eh, un tā tālāk, bet šis ir kā instruments, kur mēs paliekam efektīvāki to darīt. Un eh, atbildot nedaudz uz tavu manipulācijas eh, tēmu, es domāju, ka tas ir jāuztver kā lāpsta. Lāpsta kopumā ir domāta, lai viņ, ar viņu nezinu, izraktu pamatus mājai, kurā mēs varam dzīvot. No otras puses, mēs arī ar lāpstu varam iet un nosist kādu cilvēku. No otras puses, ja mēs tagad visur domāsim, ka ar lāpstu nedrīkst, nu, nedrīkst to darīt, un tagad ja, lāps ir jāizliedz tikai tāpēc, ka daži sit nost kādu, tad nu, mēs sevi patiesībā apzogam. Ne? Un tas arī prasa nedaudz briedumu, uh, parādīt, ka lāpsta tomēr strādā nu, labi tur, kur mēs strādājam. Ne? Protams, ka ja mēs nerokam, tad pazūd jā. instrumentam jēga. Jā. Es domāju, ka tieši tāpat arī mazliet tādu briedumu jāuztver arī šādi spēcīgi. Es teiktu, ka GLS ir diezgan spēcīgs instruments, jo viņš jau ir nu, 35 gadi viņam jau ir. Mm -hmm. Un 13 mhm. gadi Latvijā notiek. Un es domāju, ka tas ir tāds rādītājs, kas parāda, ka tas iet cauri laikam, ka kaut ko tas Willow Creek dara pareizi, ka tas strādā ne tikai Amerikā, bet izrādās arī strādā gan Āfrikas kontinentā, gan Eiropā un arī Latvijā. Jau 13 gadi tas notiek. Um, vēl divi tādi varbūt tās nedaudz uh, provokatīvi jautājumi, eh, bet uh, viens ja, ja mērķis ir debesu valstība, kā man tas var noderēt eh, citā vidē, eh, jo es saprotu, tas nav tikai baznīca priesteri un mācītāji, kur, bet tas principā atvērts arī tu esi mācītājs vai vienkārši biznesmenis vai, vai kas ir tavs kā tas noder tev, šis mērķis tev tavā konkrētajā uh, situācijā noder. Mm -hmm. Un ar to domu, nu, kad tagad varbūt tās arī kādi klausās un domā, nu jā, tas jau nav priekš manis tagad, tad par debes valstīm, lai, lai jau baznīca tad uh, ņemas. Jā, es domāju, ka es, es, es sapratu, ka ja mēs mācāmies līderību, līderība strādā visos līmeņos. Mēs, mēs nevaram bez līderības iztikt nevienā mūsu dzīves sfērā. Uh, Ah, līdz ar to es teiktu tā, ka GLS strādā gan tam, ka tu esi tēvs mājās, kuram ir jāvada ģimene, gan biznesmenis, kurš vada uzņēmumu, kurš rada vērtību sabiedrībai, ah, arī priesteris, kurš vada draudzi, vai ne? Ah, arī denomināciju vadītāji. Nu, patiesībā, ja mēs apskatāmies, jebkuram cilvēkam ir ietekme un spēja vadīt, un viņam patiesībā ir uzdevums vadīt kaut kādu vienu savu sfēru. Līdz ar to es redzu, ka tas ir uh, princips, kas strādā visos līmeņos. Ja, un tā debesu valstība nekādā ziņā netraucē citām jomām arī. Ja? Es domāju, tas, tā, deb... Nu, tas bija tā vairāk. Viņa drīzāk papildina. Es, teiktu papildi, tā, es teiktu tā, ka debesu valstība ir tas ir pirmais, un tad viss pārējais ir pakārtots. Ja tas ir ceļš, kādā veidā Dievs mūs lieto dažādās vidēs, kur, kur tad notiek šī debesu valstības eh, šeit eh, nonešana uz zemi nedaudz varbūt tās tā kā turpinot un, un turpinot arī provokāciju, un, bet kādā sakarā, piemēram, mēs nekristietiem būtu interesants šāds GLS samits, eh, konference? Nu, nu, es domāju, ka nekristieši patiesībā uh, viņi iegūst tieši tāpat, jo šie vadības instrumenti, mēs redzam, ka, nu, kā mēs Salmanu mācītāji lasam, ka nekas jau jauns šīs pasaules nav. Un ļoti, ļoti patiesībā daudz vadības principi un pat ļoti daudz no psiholoģijas ir aizgūts patiesībā no kristietības, no tāras vai ne, un no vecās derības. Un, un ļoti daudz, kas vienkārši ir skaisti ietērpts un nosaukt, tur, piemēram, par psiholoģiju vai par neiroloģistisko mm -hmm. programmēšanu un tā, visādi tādas lietas, vai ne? Bet patiesībā mēs to ļoti, ļoti daudz redzam jau, ka tas ir Dieva vārdā. Līdz ar to Kāpēc tas derētu arī nekristietim? Tāpēc, ka šie vadības principi ir universāli. Viņi strādā arī, ja mēs saprotam, ka arī nekristietis tic pareizi. Mēs arī, piemēram, ja mēs baidamies, tā ir patiesībā ticība. Ne? Mēs no kaut kā baidamies, tas nozīmē, mēs ticam no tā, kā mēs baidām, piemēram. Un līdz ar to tādas ir universālas lietas, kur, kas ir kā tāda mehānika iebūvēta šeit virs zemes, kuras strādā neatkarīgi, kam mēs ticam forši, ja mēs ticam debestāvam, mm -hmm. jo viņš mums iedod šo patiesību un arī mērķi, kāpēc mēs esam radīti. Nekristīgiem cilvēkiem varbūt ir nedaudz ar šo ir grūtāk, varbūt vēl nav pienācis viņiem tas laiks, vai arī kāds nav bijis savā vietā, kur šis nekristietis var būt atgriezts. Bet arī viņam ir vajadzīgi, es, es redzu, ka Dievs lieto visus instrumentus, lai vērstu par labu lietas. Un, un es domāju, ka arī tieši tāpēc GLS ir arī viena no platformām, kur mēs uh, varam satikties kā kristieši un nekristieši un viens no otra mācīties. Un mēs arī redzam pieredzē, arī GLS pieredze rāda, ka arī nekristieši tiešām nāk uz GLS un arī ir arī kādi nekristīgi um, šie runātāji, kā jūs minēju, kur, no kuriem mēs, arī mēs varam pamācīties. Un tas arī atkal veido šādu attiecību vidi, kurā mēs varam kopā augt. Kopā. Ļoti jauki. Ejam mazā muzikālā pauzītē, atpūtīsimies, pārdomāsim uh, kas te tika pateikts, un ja gadījumā radās jautājumi, tad sūtiet šos jautājumus 266 77 272 vai zvaniet ēterā eh, un uzdodiet paši 67 969 131 pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ, un varbūt tās nedaudz par to, kas tad ir tā līderība, kā, kā to vislabāk īstenot, sasniegt, kā var to vispār apgūt šo līderības mākslu vai uh, vadības ietekmēšanas mākslu, bet tas jau pēc muzikālas pauzes. wondering Labdien, labdien, rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un šodien raidījumā parunāsim par kopā ar mani ir GLS Latvija vadītājs Andārs Ignats. Tieši tā. Jā. Burvīgi, paldies, ka bija kopā ar mums jau uh, pirms muzikālās pauzes, un paturpināsim tad nedaudz vairāk arī um, tā izaicinoši <laughs> varbūt tās, bet pavisam vienkārši un uh, elementāri par to, kas tad vispār ir līderība un, un, un vadība un tā tālāk varētu varbūt tās mēģināt kaut kā izskaidrot un kāpēc tas būtu tik būtiski vajadzīgs. Līderība, es domāju, ka strādā tikai tad, ja tu esi mērtiecīgs. Bet, lai tu būtu mērtiecīgs, tev ir jāzina, kāds ir tavs aicinājums es domāju, ka mēs runājam tādā arī uh, gan praktiskā sfērā, gan arī garīgā sfērā. Ja mēs kā kāds kristieši esam, uh, aic, mums ir kāds aicinājums jau patiesībā no dzimšanas, un ne, to mums atklāja gan psalmi, gan arī par to mēs redzam Jāņa Kristītāja piemēru, gan Jēzus piemēru. Viņi runā atbildot uz jautājumu, kas viņi ir, viņi atbild, kāds ir viņa aicinājums, ne? Es nāku sagatavot ceļu, es nāku atpirkt, ne? Un, šī, un arī katram mums ir jāsaņem šis aicinājums. Uh, lai šo, pirmkārt jāsaņem aicinājums. Un tad jau mēs redzam, kas ir tie instrumenti, kas mums ir vajadzīgi, lai mēs tur tiktu. Ja? Vai nu kādam ir jāiemācās vairāk runāt, kādam jāiemācās klausīties, kādam ir kaut kāda izglītība jāiegūst, lai nokļūtu kaut kādā vidē, ja? kaut kādas ietekmes. Eh, tāpat ir jāmāk eh, strādāt ar komandu, ja? skatīties konfliktu risināšanu. Es domāju, ka konfliktu risināšana manā, manā pieredzē ir bijis tāds viss, eh, viss spilgtākais instruments, kas ir strādājis uh, tieši uh, uz garīgiem, uh, gan līderiem, gan arī draudzēs, ja, jo to laikam vismazāk tā māca tā konstruktīvi, to daudz māca uh, tādā pasaulīgā vidē, kas, manuprāt, viņu ļoti daudz ieguvēja, bet draudzē, manuprāt, ja mēs mācīt, iemācītos specifiski kā, kā, tādu, kā tādu prasmi, ja, kā nokļūt no A līdz B, tieši tāpat risināt konfliktus, ja? ka saprast, ka konflikts jau patiesībā nav slikts. Tur vienkārši ir svarīgi, kā mēs no tā konflikta izējam, vai mīlestībā, vai naidā, vai, ne? vai, vai ja kaut mēs esam tādā tēlojam, ka viss ir kārtībā. Ja? Bieži jau mēs paslaukam zem tepiķa lietas. Ja? Un, teiksim, šādas, šādas lietas ir, šī, šī ir tā līderība. Tas ir patiesībā tās lietas komplekts, bet viņš strādā tikai tad, ja tev ir mērķis. Ja? Un to mērķi uh, mēs kā kristieši, man liekas, ka mums ir ļoti paveicies, ka mums ir Dievs, Dieva vārds, kas mums daudz ātrāk mēs varam tikt līdz tai atbildēji, pirmkārt, iepazīstot Dievu un paprasot viņam, kāds tad ir mans mērķis. Un tad, nu, ienāk, atnāk šī vide, kur mēs kopā mācāmies. Pirmkārt, tas ir saturs, otrkārt, tā ir vide. Un tāpēc GLS notiek divas dienas klātienē, mēs parasti mēģinam veidot klātienes, uh, Tāpēc, ka šodien jau ir tik daudz dažādi trokšņi un mhm. dažādi mhm. nu, citi uzmanības novērsēji, no kā tad mēs, nu, kur mums ir apgrūtināti mācīties, vai ne? Un interesanti, tā, ka mēs, piemēram, skatāmies filmu, mēs esam pilnīgi nofokusēti. Bet te pašā laikā, tad, kad mēs mēģinām paši iegūt dažādas zināšanas, kā būt efektīvākiem vadītājiem, patiesībā no tā mums arī atprasīs pareizi. Mums taču ir uh, līdzība ne, par talantiem, tur, cik tur bija pieci, ja, divi mm -hmm. un, un mhm. viens. Ja, yeah, yeah, un, yeah. un šī talanta arī mums parāda, ka mēs esam katrs piedzimis ar konkrētiem talantiem, mums šie talanti ir jāspēj pavairot. Un tad es redzu, ka līderība ir daļa no tā, ka mēs spējam pavairot – un likt lietā šos talantus tam mērķim, kam mēs esam paredzēti. Tātad līderis ir uh, tas, kuram ir mērķis, uh, un šeit atkal, manuprāt, ir arī būtiski, ka mēs nodalam tādu vispārīgo līderību, vai ne no tā, par ko mēs šobrīd uh, apmācīsimies, vai ejot uz šādu konferenci, vai ne. Tātad tāds, kuram ir mērķis, kurš pēc tam māk šo mērķi sasniegt, risinot gan konfliktus, gan krīzes, gan vispār veidojot attiecības un tādas lietas. Bet kā tad kļūt par līderi pietiek ar apmācīšanos, vai tas ir tomēr kaut kas iedzimts? Es uzskatu, ka mēs, ka mēs katrs esam piedzimuši par līderi. Šodien mēs varbūt tā, tā saucam līderus, un tie tādi varbūt skaļi vārdi, bet varbūt tas ir vienkārši pārspīlēti. Patiesībā... Bet, bet mēs ar vienlaiku sūdzamies, ka nu, mums mm. pietrūk, piemēram, valdībā ir tik daudz <laughs> cilvēki, bet līderi, vai mums vispār kāds ir, vai ne, nu, nu tā situācija, kad mēs it kā gribam, lai būtu, bet nav. Mm -hmm. Jā, bet atbildot uz to jautājumu, mēs, ne, mēs katrs piedzimstam par, par potenciālu būt līderim, es tā teiktu. Ah, skaidrs, mhm. labi. Jā. Es domāju, ka tas palīdzēs vairāk, vai ne? Un, tas, un tad, ir, tad ir tikai uh, vides jautājums, vai ne? Baigi svarīgi, kādā vidē mēs izaugam, kādā ģimenē mēs izaugam. Statistika rāda, ka tēvam ir ļoti milzīga ietekme uz to, kā izaugs bērni. Vai viņi būs līderi, vai viņi būs uh, tādi pozitīvi līderi, vai tomēr destruktīvi līderi. Jo mhm, līderi viņi mhm. būs tā vai tā. Ja? Uh, Eh, bet jautājums, kurā virzienā viņi būs mērtiecīgi. Jo mēs redzam, ka Dievs ir mērtiecīgs, viņš neko nav radījis bez mērķa, viņš visu ir radījis ar mērķi, līdz ar to, ja kaut kas radībā darbojas bezmērķīgi, tas patiesībā ir automātiski destruktīvi. Bet tas tāpat saucās līderība, vai ne? Tāpēc tur baigi jāskatās, kāda līderība. Ja tas, ka līderi ir jau dažādi, mēs arī redzam, ka gan politikā, gan biznesā, gan arī, arī eh, bandītismā ir, nu, ir līderība. Bet jāskatās, kāda ir līderība. Bet vai to sauc par līderību? Varbūt tās jā, nu, ir piemērs, ko pilnīgi noteikti apzināti, neapzināti mēs nolasām. Ja tas ir labs, tad mēs eh, cenšamies to varbūt tās eh, imitēt, ja slikts, mēs varbūt tās neapzināti kaut kādas lietas vienkārši uh, absorbējam, bet pat, kad runājam par līderi, tas tomēr ir kaut kas jau, nu, tomēr mērķiecīgāk, kaut kas, kas, jā, es nesaukšu jebkuru uz ielas par līderi, Eh, kamēr es nebūšu uh, pārliecināts, ka viņš tiešām tāds ir. Nu, tas līderis tomēr, ka tam ir svars. Ja kādu nosauc par līderi, es domāju, tā, tā, tur tā atbildība arī viņam uzreiz cita uzliekas eh, tādā emocionāli, psiholoģiski kaut kādu uz pleciem. Ne? Un, un, un tāpēc es tā klausos pie sevis, domāju, vai nebūtu vērts tomēr nodalīt tās līderības <laughs> šajā ziņā. Un tas, ka, protams, mums vajag uh, vispār cilvēciskas attiecību iemaņas apgūt, lai mēs kopumā sabiedrībā spētu viens ar otru <laughs> sadzīvot un risināt kaut kādas lietas. Nu, tā ir cita lieta, jā, tur, tur cepuri nost, un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, un vēl jau vairāk varbūt tas pat draudzēs, kur mums uh, bieži vien mēdz būt uh, visi tik pareizi un labi, bet uh, nespējīgi viens ar otru sadzīvot. <laughs> Zini, jā, es tā domāju, par ko tu saki, vai nodalīt vai nenodalīt. Maksa par nenodalīšanu patiesībā maksa par nodalīšanu, ir tas, ka mēs sākam neuzņemties atbildību par to, ka mēs patiesībā katrs esam līderis. Tāpēc es teiktu tā, ka Aha. es negribētu mm -hmm. nodalīt mm -hmm. un pateikt, ka tomēr katrs ir līderis pat tajā, kā mēs vadam savu mēli, vai ne? Kā mēs savam vadam savas domas, līdz pat tam, kā prezidents vada valsti. Visur šie principi strādās, un es tev piekrītu, ka katram atprasīs pēc viņa šīs ietekmes, cik, cik Dievs Aha, ir iedevis. Tur mm -hmm. es mhm. tev piekrītu tām, tām uzreiz pieaug šis svars, ja? bet te pašā laikā katram atprasīs līderību. Skaidrs. Tātad, e, kas tad ir šīs, nu, teiksim tā, trīs, četras lietas, vairāk vai mazāk, nu, ka, nu, pēc tavu skatījumu, kas ir būtiskas uh, līderim? Jo jau minēju konfliktu risināšanu, vai ir vēl kaut kas tāds būtisks līderim? līderim. Līderim noteikti būtisks ir tas, ka viņš zina, kas viņš ir. Mm -hmm. Jautājums, vai tu zini, kas tu esi? Nu, Interesanti, tad, kad mēs prasām cilvēkam, kas tu esi, parasti cilvēks atbild pēc savas darba vietas. Ne, vai es esmu tādā un tādā amatā, vai es esmu profesija, vai ne. Uh, bet jautājums, kas tu esi tur iekšā? Kas ir, un patiesībā tas ir ļoti saistīts ar tavu aicinājumu. Tas ir otrs jautājums, kas ir tavs aicinājums? Jo tas ir ļoti, ļoti saistīts ar to. Un ja, ja šo, uz šiem diviem jautājumiem var atbildēt cilvēks, viņš patiesībā jau paliek ietekmīgs, jo viņš jau vairs sāk nereaģēt uz apkārtējo vidi, bet viņš sāka, viņš iet pēc tā dieva aicinājuma. Un patiesībā es tā, es, cik es lasu dievu vārdu, tie cilvēki, kurus vada dievs un kuri klausa dievam, tiem ir ietekme. Ja? Un līdz ar to es teiktu tā, ka kristietībā mums ir paveicies, ka, mums, ka mēs varam atbildēt šiem diviem jautājumiem. Mums ir ietekme. Uh, otrs uh, ir svarīgi saprast, ka mēs esam radīti attiecībām. M mums nav, nav arī ļoti daudz pētījumu rāda, kā, cik paliek destruktīvi uh, tas, ka mēs mm -hmm. dzīvojam mm -hmm. solo vai vien, vienatnē kaut kur nodalamies. Uh, es piekrītu, ir, ir, ir cilvēki, kas ir uz ārā tendēti un ir tādi, kas uzlādējās vienatnē. Es piekrītu, tam, tam visam ir sava vieta un sava kārtība. Uh, bet mēs esam radīti attiecībām līdz ar to, jo mēs vairāk, protam, veidot šīs attiecības mērtiecīgi, ja, ieraudzīt otros talantus, otrajā talantā viņus pacelt, ja, tur arī sāk izpausties mūsu patiesībā pazemība, ja, ka mēs mm -hmm. izpaužam, zinot, kas mēs esam, mēs sākam pacelt otru, ieraudzīt viņus talantus, viņus vadīt viņu talantā, ja, un ja mēs redzam, ka kaut kas ir uh, tāds, kas veido mūsu komandu, lai mēs tiektos pēc, pēc Dieva aicinājuma, tad vēl jau vairāk, vai ne? tad sākās komandas darbi. Ja, bet es teiktu, šīs trīs lietas ir ļoti, ļoti svarīgas. Zināt, kas es esmu, kas ir mans aicinājums, un saprast, ka es viens pats to neesmu pat aicināts darīt. Labi, un kā jūs tagad 8. un 9. novembrī sapulcēsieties, tur būs viss kaut kas, un arī tā skaita apmācība, kā jūs to tagad mācīsiet cilvēkiem? tu par, prasi par formātu. Ja, nu jā, eh, mhm. vai kā jūs, piemēram, formāts ir viens, eh, nu, nu kā praktiski jūs tur grupiņu darbu vai ko, bet kā iemācīt uh, identitāti? Nu, es tā nosaucu to aicinājumu, vai kas tu esi tās, vai ne? Vai kā iemācīt uh, Uh, nu, to talantus. Vai, mm -hmm. nu, mhm. kā jūs to mācāt tā, yeah. tādā gadījumā? Tātad man prāt... Praktiski, bet arī tādā mm -hmm. filozofiskā līmenī. Okay. Eh, GLS eh, patiesībā ir eh, pašlaik Latvijā tas notiek konferences formātā. Tas nozīmē, ir priekšā ir ekrāns, ir video, uh mhm. -huh. ko es atvedu no Čikāgas, un mēs tātad mācāmies no tiem runātājiem, ko es dzirdēju, mm, esot Čikāgā. Uh, ir, ir specifiski atlasīti. Ja, mēs visus neliekam, mēs skatāmies, kas ir tas Latvijas konteksts, un arī konsultējamies arī ar šiem denomināciju vadītājiem, kas tad Latvijai ir vajadzīgs šajā sezonā. Tātad mēs pirmkārt klausāmies lekcijas. Tas nozīmē, ka tur ir arī pieraksti. Ja? Mums ir darba burtnīcas, kurā mēs pierakstam kaut kādas atziņas. Parasti pēc katras lekcijas mēs mazliet veltam laiku, kur mēs aicinām cilvēkus pārunāt tās lietas. Ja? Parasti jau cilvēki mēs arī uh, Mums arī tas biļešu iegādes formāts ir, ka mēs aicinām lētāk biļetes, ja, ir, ja jūs nākat kopā. Tas ir tas veids, kā mēs motivējam cilvēkus nākat kopā, nākat kā komanda. Ja? Un tad tās komandas mēs aicinām pārnāt tos katrus jautājumus. Un tās sfēras jau ir ļoti dažādas, par ko mēs runājam, sākot no filozofiskām tēmām, par tādiem, kas es esmu, kas man ir šeit jādara, ja? beidzot ar tādiem ļoti specifiskiem instrumentiem, um, uh, kas, uh, kā tad, teiksim, kā personību tipi, piemēram, ja? tas mm -hmm. ir mhm. ļoti praktisks instruments, ja? kā mēs, kā, mē, kā mums attiekties, kā mums uztvert un kā mums nelaust citus cilvēkus tikai tāpēc, ka Dievs viņu unikāli tādu ir radījis, ja? Piemēram, ši, šajā gadā būs, um, novembrī būs viena lekcija par, um, par viesmīlību, par ekstrēma līmeņa viesmīlību, un liekas, uh, bācis. Es tādu tematu neesmu baigi dzirdējis. Bet tad, kad es klausos šo, šo cilvēku, kurš runā par tādu augsta līmeņa viesmīlību, tad tev liekas, bācis, cik ļoti tas ir saistoši, cik ļoti es gribētu to mācīties, būt par viesmīlīgu tādā līmenī, kā viņš to stāv. Un tas ir tik iedvesmojoši, un tas pašā laikā tas ir gan filozofiski, uh, Te pašā laikā viņš iedod ļoti praktiskus veidus, ļoti praktiskus piemērus. Var, no jā, sfēras. tieši tā. Vai, vai varētu dot kādu āķu lūpā, pasakot kādu piemēru vai, vai kas? Ideju no tā. Jā, tad šis cilvēks ir dabūjis pirmo vietu restorānu tādā sfērā. Jā, tā kā, mhm. nezinu, Holivudā ir Oskari, vai ne? No nu, Mišelins. Jā, viņiem, zvaigznes, tur, ir, jā, viņiem tur ir tāds savs Oskars, vai ne? Un viņš arī dabūjis pirmo vietu tieši ar to, ka cilvēki, un interesanti, ka cilvēki neatcerās ēdienu restorānā, bet cilvēki atcerās emocijas un pieredzi no tā restorāna. Un tad viņš stāsta par to, ka, piemēram, viens no piemēram ir, uh, tur bija uh, cilvēki atnākuši tāda delegācija, nopietni biznesmeņi, atnākuši to restorānu, un it kā fancy restorāns, tāds glauns, vai ne? Un, un viņi redz, un viņi tik noguruši, viņi, un viņi tā viesmīlim saka, es saprotu, ka tev viss tik tāds ļoti glauns, bet es vienkārši gribu hotdogu. Jā, bet nu, viņš tā kā jokojās nedaudz, un, un tad turpina izvēlēties kaut ko, un tas viesmīlis aizskrien, aizskrien nopirkt ārā kaut kur hotdogu, aiziet pierunā savu šefpavāru, uh, to sagriezt smuki, izdekorēt, un viņš pēc tam šis viesmīlis atnes Un tā sieviete pacerīsībā neko neatcerās, ko viņa ēda, bet viņa atcerās to hotdogu, ka viņu, viņa tika sadzirdēta. Un tas bija, tāds, tas bija viens no tādiem piemēram, bet visa tā lekcija ir ļoti, ļoti iedvesmojoša. Un tas liek arī man pārdomāt, kur tas man parāda, ka es varu vairāk būt viesmīlīgs, un tas man parāda jau idejas, kuras vēl varu būt viesmīlīgāks un cilvēkus sadzirdēt. Nu, forši izklausās, varētu būt gana interesanti, tīpaši domājot par Latviju, kur mums dažu brīdi pārmet jau pie robežas ielidojot Latvijā. Nu jā, tā viesmīlība tā diezgan drūma mums ir. Varbūt tās, jā, ir iespēja apgūt arī iemaņas, kas varētu noderēt arī šādā formātā. Man jāsaka gandrīz vai tā milzīgs paldies par šo sarunu, bet pašās, pašās beigās varētu vēlreiz varbūt tās atkārtot, kad, kad būs kas jādara, lai varētu pieteikties, reģistrēties. Nu, visas tās detaļas, kas ir vajadzīgas tiem, kas varbūt tās gribētu doties uz šo uh, eh, GLS Latvijā konferenci? Mm -hmm. Tad konference notiks 8. un 9. novembrī Jūnijas ielā 99. Tas ir labās vēsts uh, telpās Rīgā. Tātad tā ir piekdiena, sestdiena. Uh, reģistrēšanās notiek primāri uh, mājaslapā glslatvija.lv. Uh, pašlaik ir uh, gan solo biļetes cena 115 eiro, gan arī grupas cena. Ja jūs sākat nākt no četriem cilvēkiem grupā, jums ir 345. Tā ir diezgan nopietna atlaide. Šī atlaide nebūs mūžīgi, tāpēc baigi nevelkat garumā. Steidzieties, steidzieties, jā. jā. Un, uh, jā, tātad uh, var arī man zvanīt pa tālruni 26559304, vēlreiz tālrunis, mm, jā. 26559304, un arī jūs varat uh, patiesībā mutiski pieteikties, un tad es jums uh, novadīšu šo reģistrēšanās procesu uh, caur telefonu. Tā kā uh, esat laipni aicināti mācīties, un es domāju, es esmu ļoti uh, jā, tas, ko Jāni, man liekas, ir svarīgi uzsvērt, ka mēs esam retā valsts, kur denomināciju kristiešu vadītāji ir vienoti par to, ka šādu instrumentu Latvijā vajag, ieskaitot arī ekscelenci Zbigņo Zbigņevs. Es domāju, jā. viņš ir gan atvērts. Denominēcija ir konfesijas. Mm -hmm. Vienkārši tiem, kas varbūt tās brīnas, kas tas par svešvārdu, ja nerunājam angliski. Bet eh, jā, tiešām sirsnīgi paldies par šo sarunu, par to, kad atnāci, ka nenobijies arī no <laughs> jautājumiem un, un arī atbildēju uz šiem jautājumiem. Es domāju, daudz vairāk, dziļāk, nopietnāk jūs uzzināsiet, ja tiešām pieteiks, reģistrēsieties un aiziesiet uz šo konferenci 8. un 9. novembrī. Tas ir tepat Latvijā, Rīgā, nav tālu jādodas, un ne tikai uzzināsiet daudz jaunas lietas, bet arī iespējams satiksiet daudz jaunus un interesantus cilvēkus. Un kam gan nepatiktu kaut ko tādu piedzīvot, vai ne? Jā, Jāni, un man liekas, ka Radio Marija ir ļoti paveicies ar Jāni, kurš uh, prot vadīt uh,